Ēterā raidījums Filozofijas stunda gudrības sēdeklis. Slavēts Kristus, Radio Marija Latvija klausītāji, ir pēcpusdiena 23. Eh, septembris un ēterā iesākās eh, šajā sezonā pirmo reizi skan raidījums eh, filozofijas stunda gudrības sēdeklis un šī filozofijas stunda noteikti nebūs kopā ar mani, Aju Avotiņu, bet ar profesori Māru Kiopu. Labdien! Labdien, lai slavēts Jēzus Kristus, protams, arī kopā ar tevi. <clears throat> un šodien tā kā... 20... Tad es, man būs skolnieka loma. à, <laughs> un šodien tā kā ir 23. septembris, mēs svinām svētā tēva pija dienu un lūdzam viņa aizbildniecību visiem mums un mūsu klausītājiem. Tāds īs uh, ekspres stāstījums par tēvu pijā. Tēvu pietu teici. Jā, latviski būtu pareizi tomēr, Tev... nevis tēvs pio, tas itāliski, bet tēvs pīs, nu mēs sakām pāvests pīs, teiksim, mm -hmm. 10. 11. Jā, uh, no ekspresa stāstījums, ka viņš ir izcils svētājs, franciskāņu mūks, un dzīvoja tādā pirms kara, otrā pasaules kara un pēc otrā pasaules kara, un darbojās, kalpoja uh, pietrāla Ķīnā, un viņam piemita brīnišķīgas dieva dāvans, redzēt cilvēku sirdis, redzēt, kā viņiem palīdzēt, ko viņiem nu, pateikt, kā viņus izlabot citus. Viņš uzmundrināja citiem arī, ja vajadzēja. Nu, bija diezgan skarbs, milzīgs askēts un cīnītās ar ļauno garu kas viņam nemitējās uzbrukt. Var ieteikt paskatīties filmu par Teopī gara trīs stundu filma. Itāļu, jā, rai. Jā, bet man, manuprāt, tur ir arī tāda ar angļu subtitriem mm -hmm. un, vai tulkojumu, un ir Latvijas grāmata izdots, un grāmatā, grāmatiņas ar viņa dzīves stāstiem un ar viņa, nu, varbūt atziņām katrai dienai, uh, Mm, nu, grūti pateikt, man personiski, mm, faktiski tēls bijis, e, var teikt, jā, jā, tā īpaši, nezinu, kā to pateikt. Nu, bija grūts brīdis, kad, kad vajadzēja taisīt tāds operāciju, un nevarēja zināt, kā tas veiksies, un kolēģis lūdzās institūta kapelā, un bija tieši tēvu, e, piesauc, piesaucot tēvu piju, uh, un saņēmu tādu iekšēji tiešām izgaismojumu, tā kā no tēva pīkā viss būs labi, un tas man ļoti iedrošināja. Un tagad, eh, nu, arī nesāju tādu re, kā to nosaukt pareizi, svētbildīt, kas ir e, kaut kādu no klostermāsām atvērt, kas ir, nu, tā kā pielikt pie tēvpī, mm -hmm. nu, relikvija, mm -hmm. nu, šķirste, jā. Un tēvam uh, e, pieejam bija īpašas attiecības arī ar savu sargeņģēlu? Jā, vai tu Tu varbūt to ar labāku. Nē, to, nevar vairāk <laughs> neko pateikt. Ā, bet... nu, nu, man ir grūti uzreiz tā ātri pastāstīt. Vienīgs varētu teikt, tik tiešām ir vērts iedziļināties tev pie nu, dzīvē un viņa norādījumos un, un sekot viņa paraugam, kā nu, censties dzīvot. Nevar jau tā sekot, tas neiespējami. Tāda askais pakāpa un ciešanas, kā viņam neiespējami arī stigmats viņš nesāja. Un, piedzīvoja vajāšanas no brāļiem, var teikt, jo, eh, kā saka, nu, tika sūtīts dažādas medicīniskās komisijas, lai viņi tā kā, nu, iztēlot par viltvārdi, un, un taču Dievs gādāja, lai viss atklājas tādā patiesībā, kādā tas ir. Un, nu, jālas pašiem tev pie dzīves stāsti un, un darbi un viņa lūkšanas īstais brīdis, lai šodien tiem, tie, kuri dosies uz svēto misi vakarā, tad lūgt viņa aizbildniecību. Jā, noteikti, noteikti, brīnišķīgi, jā, šodien vēl ir iespējams uz vakara misi nokļūt, jā. Jā, un tēva pie dzīvē mēs tiešām redzam, ka Dievs ir, Dievs eksistē, <laughs> un tā, un tā ir arī mūsu šīs dienas sarunas tēma, pirmā filozofijas stunda, vai Dievs eksistē, un kā pamatu mēs paņēmām Jāņa Pāvila otrā grāmatu pārkāpjot cerības slieksni, kas ir saruna, kur Jāni Pāvilu otro pāvestu svētu, nu jau svēto, iztaujā Vittorio Mesori, saprotu, žurnālists. Un uh, tad uh, arī šī viņu sarunā ir apkopota un ir izdota Jā, grāmata. Jā, tulkot un uh, tiešām manuprāt, diezgan viegli lasām un ieteicam. Starp citu var arī piebilst, protams, kā jaunais Karols Voitila, kad studēja Romā, tūlīt pēc kara viņš Satikās arī... ar tev pie? Jā, pie tev Čīnā. Nu, pastāv leģenda, e, ka, jā, ka tēvs pīs redzēja jā, šo viņa, šo viņa sūtību, likteni, jā, jā misiju. sūtību, jā. Jā, bet eh, tātad Viktorijā mēs arī grāmatu pārkāpjot cerības slieksni. Tur ir dažādi ticības, teoloģiskie jautājumi, taču tur ir arī nu, filozofiskie jautājumi. Nu, gal galā Karols Voitila bija ne tikai teologs, viņš bija arī starptautiski pazīstams un Filosof. atzīts filozofs, jā, un viņam tas vienmēr rūpēja, ne jau vēlti, viņš arī, nu, sagādāja mums otro baznīcas vēsturē encikliku, kas runā par filozofijas un teoloģijas attīstību, e, attiecībām atvainojos fidesetrācijā, prāts un ticība. Bet šai grāmatā e, ir, ko mēs pārunāsim, mēs dzirdēsim, iepazīsimies ar tēva e, Vojtils vai svētā pāvista Jāņa Pāvila otrā pārdomām, atbildēm un arī, nu, pakomentēsim, lai cilvēkiem būtu uh, tāds plašāks konteksts. Jā, un tad um, es uh, pārfrāzēšu šī žurnālista uzdoto tādu jautājumu, un viņš raksta, ik viens kristietis tic, ka Dievs ir. Ik viens kristietis tic, ka šis Dievs ir ne tikai runājis, bet arī pieņēmis cilvēku miesu vēsturiskajā Jēzus no nāceretas personā, Romas ķēzara valdīšanas laikā. Tomēr katolis iet vēl tālāk. Viņš tic, ka šis Dievs, ka šis Kristus, lietojot jaunās darības jēdzienu, dzīvo un darbojas baznīcas miesā, kuras redzamā galva uz zemes ir Romas bīskaps. Un tālāk uh, uh, seko apgalvojums, ka ticība neapšaubām ir Dieva dāvana, Dieva žēlastība, bet Dieva dāvana ir arī dzen prāts. Saskaņā ar svēto un baznīcas doktoru izteikumiem kristietis tic, lai saprastu, bet viņš ir arī aicināts saprast, lai ticētu. Un tad ir šis jautājums. Vai cilvēka izpratnes līmenī vai cilvēks spēj nonākt jā, tādā cilvēciskā izpratnes līmenī pie pārliecības, ka Dievs patiešām eksistē vai ir iespējama atbildu šādu jautājumu, vai Dievs e eksistē ar cilvēku prātu, es saprotu. Un uh, tad... Uh, Ieskicējot, tiek norādīts, tiek minēts filozofs Paskāls. Un... Tā ir jau pāvesta atbilde. Tā jau ir pāvesta jā, jā, jā. atbilde. Jā. Tad uh, es labprāt tad gribētu, lai tu jā. iekomentē šo atbildi. Uh, Jānis Pāvils II min uh, Paskāla, nu filozofa Paskāla, norāda, Blēza Paskālu. Blēza Paskālu, norādīto atšķirību starp absolūtu, jeb filozofu dievu un Jēzus Kristus dievu. Kas tad tur seko pēc tam? Kā šī doma attīstās? Jā, te ir tā svarīgi saprast, tas ir tāds jēdziens, kas ir iegājies, nu, kultūras vēsturē varētu teikt, filozofu dievs, un kā pretsats tam ir dzīvais dievs. Tad Blēs Paskāls dzīvo 18. gadsimtā, un, nu, teiksim tā nomināli, viņš tāpat kā daudz Francijā tajā laikā vai gandrīz visi ir katols. Uh, tomēr ar tā ticības praktizēšanu viņš neaizraus. Mēs zinām Blēs Paskālu arī, ka dabas zinātnieku, ja, jo Mērī Paskālos spiedienu, to mēs fizikas grāmatās jau esam lasījuši. Mēs pazīstam Blēs Paskālu kā filozofu, kuram ir šis brī, nu, tāds nu, būtībā salīdzinājums faktiski bīblisks, gandrīz kā e, cilvēks ir kā, nu, viegli salaužam niedre. Jā. Cilvēks ir trausls, nu, tās saucamās pārdomas ir pensējas, tas ir nu, klasisks filozofijas, jeb eksistenciālās pat filozofijas var būt darbs. Bet ar blēs pa skālu situācija ir tāda, un ne tikai ar viņu. Tātad, sākot ar jaunajiem laikiem, ar 17. gadsimtu, filozofija ļoti stipri sarāva saites ar teoloģiju, izveidojās šī prāta un ticības pāraugš, pāraušanas drāma, attiecība pāraušanas drāma, un filozofija, tā kā tomēr viņi bija kaut vai nomināli kristieši, pirms Dekarts katols un tā, eh, viņi tā kā savā filozofiskā sistēmā vēl joprojām lieto jēdzienu Dievs. Bet tas, jēdzienu. Tas ir jēdziens, ja? Jēdziens, tas ir jēdziens, tam nav nekāda sakara ar dzīvo Dievu. Daž, dažreiz ticīgi cilvēki ieskatās Dekārt vai kādu citu jauno laiku filozofu sekulārista grāmatā un saka, jā, viņš taču runā par Dievu. Ne, viņš nerunā par mūsu Dievu. Tā, ka viņš netiek ar lietām galā, Tad viņš saka, jā, bet Dievs zina, kā tas ir. Bet tā, vai arī citādos veidos. Lūk, to sauc filozofu Dievs. Izdomāts, radīts, konstruēts jēdziens. Un tad viņam pierakst visu kaut ko, ko mēs atklāsmē nevaram redzēt. Ja, tāpēc rodas 18. gadsimtā visas tās dīvainās kustības, kā, eh, kā uh, deisti, ja, kas eh, saka, jā, Dievs pasauli ir radījis, bet viņam ir vienalga, kas notiek mm -hmm. ar cilvēkiem, viņš neiejaucas vai ne, mēs te varam, kas saka, purvā agačos slīkt nost, bet Dievam tas vienalga, Tā ir, piemēram, filozofa dieva piemērs. Viņi to izdomā, viņi to attīsta, un citi atkal lasa sevišķi tādā ateistiskā sabiedrībā, kāda bija padomu laikā, Un viņi to pieņem par pilnu monētu. Pat rietumu sabiedrībā tas pats slavenais ateis Dawkins. Viņš ar putām uz lūpām cīnās pret Dievu, bet viņš cīnās pret Dievu, kā viņš to pazīst no šo filozofu apcerējumiem, pret šo izdomāto jēdzienu. Viņš nepazīst dzīvo Dievu. Pretējais ir dzīvais Dievs. Un ar blēzu paskalu pašu notika tā, ka tātad viņam bija nu, pietiekami indiferenti, vienaldzīga attieksme pret um, ticību, un tad viņam bija tāds pārdzīvojums, viņš kaut kur no kaut kurienes atgriezās, no kādas balles vai naktī, un sākās pērkons un lietus un zibens, un zirgi satrakojās, un milzīgā ātrumā nesās nu, uz klints mālu, mhm. un iegāstos bezdibenī, nepārprotam. Uh, Un tad blēs paskals patiešām, nu, kā saka, pārplūstot sviedriem un no visas sirds lūdza tēvs mūsu lūkšana. Mm -hmm. Un zirga apstājās. Tajā naktī viņš saprat, ka ir dzīvais dievs. Jēkab, Abram dievs. Eh, vēlāk 20. gadsimtā ebreja eksistenciālists Martins Bubers apcerēs šo epizodi Paskāla dzīvē un tieši saka, Paskāls neatgriezās no neticības pie Dieva. Viņš atgriezās no filozofu Dieva pie dzīvā Dieva. Ja? Tā, tā, un labi, lai tas nebūtu, to, nu, kāpēc sauc filozofu Dievs, jo filozofu rada tos jēdziens, toreiz radīja. Mm -hmm. Šodien, jebkurš, kuram ienāk prātā, arī rada kaut kāds priekšstats par Dievu. Tad tie arī, nu tādi, Viņi nu tieši, filozofi, tas nu, pats, ne? Prāta konstrukcijas nevajag uz tām balstīties, vajag iepazīt dzīvot dievpersoniskā komunikācijā un ko viņš ir teicis par sevi atklāsmē un ko par viņu, nu tātad baznīca ir savāks visu šo cilvēku pieredzi. Nevajag dzīvot ar, nu, ilūzijām par Dievu. Tad uh, mēs esam, uh, jebkurš no mums... Uh, mēs šeit klātesošie, eh, arī tu klausītāji, mēs visi esam aicināti sastapt dzīvo Dievu. Jā, nepārprotām. Es pat teiktu, ka varbūt mūsdienās tik aktuāls nav reliģijas jēdziens, kas ir novazāts, kā mums vajadzētu runāt par to, kas mēs esam – Nu, tā kā Vils Terēs teica, ja, stipri Dieva draugi, grūtos laikos mums ir jābūt stipriem Dieva draugiem, ja. Mēs prā, pastāvam uz to, ka Jēzus ir mūsu draugs, Dievs ir mūsu draugs, mēs visu laiku ra raizējamies, rūpējamies par šo draudzību, lai viņš šķīstītu un uzturētu no savas puses kārtībā, bet tas ir svarīgi, ja. Mēs, esam, mēs neesam labāk par citiem, es arī esam grēcīgi Mēs atzīstam šo grēcīgumu. Un mēs vēlamies parādīt, cik lielisks draugs ir Dievs, kā ir jāveido personiskas attiecības ar šo draugu, kurš tomēr ir bezgalīgais Dievs. Lai skan tagad uh, ieskanās dziesma, māmiņa, kādēļ šī dziesma, jo muzikālā izvēle ir eh, tavā <laughs> ziņā. Kādēļ tu šo dziesmu nu, Tādēļ, ka principā man izraisīja smaidu, tas ir latgaliešu divu tā, tāds jauniešu, jaunietes veido duetu paprika, un <laughs> saprotams pēc nosaukuma, ka viņas vairāk tas repertuārs bija tāds diskotēkās un tādās e, eh, sajietos, bet e, par šo dziesmu teikts, ka 2020. gadā kad nu, bija Covid, e, Covid e, pandēmija un pārdomājot šīs globālās pārmaiņas, tā kā abas jaunietes, tā kā viņas no Latgals, viņas atcerējās par mamiņu, tas ir par divamoti. Un varbūt tā dziesma tāda sentimentāla, bet faktiski viss no sirds tur pareiz pateikts, mēs arī varētu to pašu lūgt. Mm. svēto, iekšķu pilna tova sirds. Bet jais pieeja visiem pīdot, svētā mīlestība mirds. Moci mani būt tik stiprai cik ir stipra teirā sirds. Sadzīdējot vecos rātes, pīdūšos. снова. Tikko skanēja dziesma māmiņa, uh, un uh, esam atpakaļ filozofijas stundā, gudrības sēdeklis, un uh, šī filozofijas, šo filozofijas stundu vada profesori Māra Kjope. Vēlreiz labdien, ja nu kāds tikko tagad ir ieslēdzis šo radiostaciju un sāk mūs klausīties, prieks, ka tu esi šeit, un turpini otro, semne, otro semestri, <laughs> otro gadu radio Jā. Marija Latvija ēterā. Tad... Uh, Šī... Līdzās studiju kursiem Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā, ko nevar nepieminēt. Jā, un tad um, šīs uh, filozofijas stundas tēma ir, vai Dievs eksistē, vai mēs uh, pirms muzikālās pauzes runājām par filozofu Blēsu Paskalu, kurš no uh, filozofu Dieva Dievs viņu aizved līdz dzīvajam Dievam. Jā, jā tā, tā ļoti vienkārši, un Māra dalījās, pastāstīja par viņu pieredzi, jā, un par šo taurējas lūkšanu. Patiesībā jāsaka ļoti vienkārši šis eh, ceļš. Jā, bet eh, uz ko mēs balstāmies? Mēs eh, balstāmies šajā reizē uz Jāņa Pāvila otrā grāmatu pārkāpjot cerības slieksni. Un tad turpinām sarunu. Jānis Pāvils otrais saka, visi šie prāta argumenti būtībā iet ceļu, kuru norādījusi gudrības grāmata un vēstule romiešiem no redzamās pasaules pie neredzamā absolūtā. Jā, pie šī vēlāk, absolūtā, kas man uh, pat gribās teikt, mūsos jā. visos ir klātesoši. Jā, bez šaubām, tu, tu pacēli vēl viens lāni problēmu. Tas, ko uh, pāves šeit piemīn, vēlāk viņš plašāk izvērsīs encyklikā Fides et Ratio, proti viņš piesaugs gudrības grāmatu un to, kā muļķis savā sirdī teica, Dieva nav. Un šeit arī otrs tad atsauc uz svēto Pāvilu, e, kurš e, tāda rāda, kā cilvēku pirmā grāmata, kurā uh, nu, cilvēks var izlasīt par dievu, ir dabas grāmata, ka vērojot apkārt dabu un domājot par to, ka tur nav hautisma, bet ir likuma sakarības, ir zvaigžņu kustība noteikti, ir vēji, ir viss, ko cilvēks redz, ir tā iekārtots, ka tām ir jābūt, nu, kādā absolūtas uh, absolūti gudras personas iekārtojumi. Tas nevar būt, nu, mūsdienīgi sakot, tas nevar būt kaut kāda frekvence, kaut kāds kosmiskais spēks, kaut kāda nenoteikta augstā būtne. Cilvēks domā, ir jābūt kādai personai, ku, kas to dara, visvarenai, kas ir spējīgi to visu radīt. Un absolūtais tas, ko tu teici, jā, bez šaubām, ka mēs varam būt droši par to, kā uh, um, ikvienā cilvēkā ir tiecības dzīvo Dievu, tā viņā ir ielikta. Nu, ja mēs pievērsīsimies mūsu nu, izcilējiem filozofam Staislavam Ladusānam, tad viņš vēstīs, tad viņš nu, īpašā veidā apraksta, kas ir šī iekšējā pieredze Es gribu pateikt, mūsdienu filozofija dod iespēju, sevišķi fenomenoloģiju, runāt par cilvēka iekšējo pieredzi. Un kopš tā laika, kopš 20. gadsimta, ir iespējams atkal filozofijā legāli runāt par reliģisko pieredzi ja? jo eh, fenomenoloģija ļauj aprakstīt un prasa aprakstīt iekšējo pieredzi. Un jā, mēs konstatējam, ka mūsos ir vajadzība pēc kā Ladusants uzskaitīs šķiet sešus faktors, bet eh, vai es negalvoju, vai es tos visus tūlīt atcerēšos, bet dažus gan. Piemēram, cilvēki, ir, kam ir vajadzīga uh, Vajadzība pēc laimes to katrs konstatē savā iekšējā pieredzē, taču nevienkārši pēc laimes, bet pēc absolūtas laimes, mm -hmm. un to dod tikai Dievs. Cilvēkam ir vajadzība pēc patiesības, taču nevienkārši patiesības, bet absolūtas patiesības, to dod Dievs. Ja? Tātad tā jēga ir, ka mēs... Tāpat arī cilvēka ir šī vēlme pēc mīlestības. Jā, absolūti, pēc, jā. absolūti. Cilvē, pēc labā bet pēc absolūta, absolūta. labā, ja, kur vairs nav nekāda nu, trūkuma vai nepilnības, kur ir pilnīgi pārpilnība, un tas ir Dievs, to dod Dievs. Ja? Tātad no iekšējās pieredzes mēs varam virzīties uz to, ka tās vēlmes, kas ir ielikts vai vajadzības, ko mēs konstatējam savā iekšējā pieredzē, viņām ir iespējams piepildīties turklāt absolūtā veidā, bet to var izdarīt tikai – absolūta būtne, kas ir Dievs. Un mēs esam aicināti veidot šīs attiecības ar absolūto Dievu, patiesībā meklēt viņu, vai viņš mūs jau ir Nu, Atvērties parei, viņiem. Jā, pareizi, pareizi, eh, pareizi domāšana būtu tā, ka Dievs mūs pirmais ir meklējis, vai ne? Tad mūsu atbildība ir atvērties Dievam, pateikt jā viņa nu saucienam nāc, jā, uzticies man, pateikt jā. Bet cilvēkam ir arī tiesības šaubīties, nu, vai ne? Kā, kā nu, sākumā es uh, iesākot uh, raidījumu, lasi, uh, nu, raidījumu lasīju šo citātu, ticība neapšaubām ir dāvana, dieva žēlistība, jā, arī. Jā. Un, um, ja nav, ja nu neticu, nu neticu, ka dievs eksistē, neticu. Jā, bet ticība vēl bez tā, ka tā ir dāvana un žēlstība, ticība ir arī, būsiet pārsteigti, tas ir zināšana veids. Zināšana veids, kur avots ir autoritāte un no mums prasa uzticēties autoritātei, kas sniedz absolūtu patiecību. Dievs atklāja sevi atklāsmē, Dievs stāsta par sevi, ja? E, un Kristu atklāja sev, tēvs atklāja sev Kristu, un tas ir arī zināšana veids, tikai to mēs nevaram pataustīt tā, mēs, mums ir jāuztic šim avotam un jāsaka, jā, tā ir patiesība. Tāpēc tas ir tikums, ticība ir arī tikums. Tikums nozīmē atzīt šo autoritāti, augstāko autoritāti. Nu, ka netikumīgs cilvēks, tad viņš teiks, nē, nu, netic un viss. Nu, lūdzu. Bet tā, mēs domājam, ka mūsdienās mm, tas ir, <laughs> mūsdienās tas ir ļoti, nu, tāds nejēdzīgs ceļš, ja tā neticība un, un koķetēšana ar to visu, jo cilvēks ir atkarīgs no savu radītāju, bet radītājs dod viņam brīvību bet man ir iespēja izvēlēties, man ir jāizvēlas attiecības ar radītāju, ja? jo pretējā gadījumā es šai pasaulē vairs nevaru pastāvēt. Manuprāt, šobrīd ir tāds laikmets, ka nav iespējams vienkārši, nu, cilvēks vispār nevar uzturēt savu esamību un arī tagad nevar. Atslēgu vārds uzticēties. Labi, uh, lai skan nākamā dziesma, kas būs ukraiņu valodā. Varbūt e, kas ir komentāri. Atcerēsimies, ka ir e, septembris, ir sāpju diamātei veltīts mēnesis, un šī ir dziesma mm, sāpju diamātei, kas stāv zem dēla krusta. Un arī, protams, Ukraina stāv zem šī krusta. Oh! Eterā skan raidījums filozofijas stunda gudrības sēdeklis un kopā ar jums ir profesore Māra Kijope un mēs turpinām sarunu, vai ir iespējams ar prāta zināšanām nonākt pie tā, vai Dievs eksistē. Tad Akvīns Toms, kā Jānis Pāvils II saka, nav pametis šo filozofa ceļu, viņš savā summa teologika uzdod jautājumu an deus sit. Vai Dievs ir? Vai Dievs ir? Ko tad Akvins Toms uh, izsacina? Jā, eh, tātad eh, Akvins Toms tiešām ir tas, kurš gan ievēro filozofijas autonomiju un specifiku, gan teoloģijas, taču ļoti harmoniski pāriet no filozofijas uz teoloģiju. Nu, tas ir, mm, e, protams, tāds īpašs ģēnijs, ko Dievs mums dāvājas Akvīns Tom personā. Bet, e, jā, Akvīns Toms, nu, kā lai pasaka, viņš nekoķetē ar ticību, viņš skatās acīs, jebkurām grūtībām, problēmām, viņš tās risina. Uh, Un šai gadījumā viņš saka, nav pašsaprotam, ka Dievs ir. Tad summa teologika faktiski sāks ar šo, ar šo jautājumu, ja tas pirmais jautājums, manuprāt, bija, vai Dievs ir. Un šeit parādās tie pieci saucamie Dieva esamības pierādījumi, ko izstrādā Akvīns Toms. Un reizē mūsu studenti par tiem, nu, atnāk pie mums studēt, Viņi par tādiem ir dzirdējuši un domā, o, te viņiem iemācīs piecas dieva esamības pierādījums, un viņi visiem to pierādīs. Bet tur nav tik vienkārši, tāpēc, ka... <laughs> nu, tas notiek filozofijas jomā tik tiešām. E, tā tāds Akvīnas Toma pieci pierādījumi E, balstās katrs uz dažādu veidu cēlonību, un jēga ir vienkārši. Katrai parādībai ir cēlonis. Nu, taču arī nu, tas, kas ir cēlonis, viņš ir radies tāpēc, ka tam ir bijis cēlonis. Un savukārt tam, ja kas ir cēlonis šai parādībai, atkal ir kāds cēlonis. Un tā, tā cēlonības rinda, kā šķiet, varētu būt bezgalīga, bet cilvēka prāts – saka, nu nē, tas ir bezjēdzīgi, tāda bezjēdzība nevar pastāvēt, un ir jābūt kādam pirmcēlonim, kā Aristotels to teica, pirmcēlonim, kas nozīmē, ka loģiski pirms pirmā cēloņa nekāds cits būt nevar. Un balstās uz to, nu, kas mūsdienu filozofijā reizēm aizmirstās, ko ignorē, vai arī jauno laiku filozofi no tā aizgāja projām. Nu, tas, ko sauc metafīzika, un ko ir dažādi mēģinājuši lamāt, bet metafīzika, jeb mācība par esamību, paskaidro, ka Dievs faktiski ir nu, visu, visumu, visu, kas ir, nu, ir veidojis pēc līdzīgām formālām struktūrām – Un tāpēc mēs atradīsim, ka visaugst, nu, teiksim, kaut kādu super milzīgu neaptveram galaktiku struktūru būs tāda pati kā, piemēram, vismazākās kaut kāda šūnas struktūra. Tikai, protams, vienā gadījumā ar galaktiku, otrā struktūra, bet e, otrā šī šūna, bet tā līdzība nepārprotama. Ja runā par cilvēku prātu, tad cilvēku prāts ir tā radīts – ka ja cilvēks pareizi domā, tad viņš pareizi domā reāli, tā kā ir realitātē. E, Tātad e, tur nav nekādas tur mistifikācijas, bet ir jārūpējas, tad pirmkārt, kā mācīt viduslaikos, cilvēku prātam ir jābūt šķīstītam, nu, jābūt žēlastības stāvoklī. Tas ir pats galvenais, lai tā prāta gaisma varētu netraucēt apspīdēt to patiesības uztveri. Un otram kārtam ir dažādi, protams, profesionālie jautājumi, kas jāpārzina gan terminoloģija, gan loģikas veidošanās, e, gan iepriekšējā filozofijas vēsture un tā tālāk tā joprojām. Bet cilvēkam prāts uh, domā tā, kā ir realitāte, ja tas ir pareizais prāts, kā teiks vēlāk Jānis Pāvils II enciklikā Ficitratio, grieķiski ortos logos vai rektorācio latīniski. Tas ir viegli saprotams patiesībā, kā jebkurš mehāniķis pieejot mašīnai, viņam galvā ir tā bilde, kur tā vaina var būt, un tad viņš to izdara tikai – nu, realitātē, tajā ārpus sevis esošajā. Tāpat jebkur saimniec, kad gatavo pusdienas, bildi ir galvā, kā to darīt. Un tad tas ir tikai jāizdara, nu, ar konkrētiem produktiem. Tātad cilvēku prāts – principā kā, atveido realitāti, un ja to prātu ir labā kārtībā, un par viņu un rūpēs pats par sevi, jo Akviņš Toms saka, nedomā jau cilvēku galvu, bet viss cilvēks par veselību savu un tā, tad ir iespējams vienkārši adekvāti, realistiski domāt. Tāpēc cilvēks nonāk līdz jēdzienam par pirmcēloni, un tālāk vajadzēja teikt, jā, un šis pirmcēlons ir Dievs. Un tur ja notiek pārējais teoloģija, jo tā pateikt viņš nevar. Ir jābūt šīm zināšanām, ko Dievs ir devis. Atklāsmē, tad, tad vispirms ebreju tautai, vecā derībā tālāk visam jaunam Izrēlim. Jaunajā derībā jābūt atklāsmē, ir jābūt, ka Dievs pasaka, jā, es tas esmu. Nu, eh, es visu esmu radījis. Es esmu visvarens, es tas esmu. Tad, tad te ir tā filozofijas un teoloģijas harmonija ka ar prātu tu aizēji līdz pirmcēlonim, par ko varēja jau Aristoteles izdarīt, ja? Bet viņš nevarēja droši pateikt, kas šīs pirmcēlonis ir. Nu, filozofisko jēdzienu izvēlās, mēs varam droši pateikt, Toms varēja droši pateikt, tas ir mūsu dievs, dzīvais dievs, jā? Ja? Tāda ir tā loģika, tas ir tas pierādījums, un nepierāda kaut ko citu, bet pierāda to, kam cilvēks tiek klāt, tas ir pārdomām par savu prātu un savu prātu analīzei. Mums uh, raidījums jau ir pienācis uh, noslēgumam. Tās uh, būtiskākās lietas, kas tad mums ir jāatcerās? Ja mums ir jāatcerās, ka mums nav jāveido iluzoru priekšstatu par Dievu, kaut kā jā, jā, jā, jāpaļaujo, paļaujoties tādu antropomorfismu, izdomāt, kāds Dievs ir vai nav, mums ir jāiepazīst Dievs ja? tad arī mums iekšējā pieredze ir tā, kas mums ļauj meklēt, izprast, ka mūsos dziļās alkas, kas pastāv mūsos gal galā, viņas ir tāpēc, lai tiktu piepildīts turklāt absolūtā veidā, un to var izdarīt vienīgi dzīvais absolūtais dievs. Un visbeidzot, saprast, ka cilvēku prāts – spēj at, nu, atspoguļot, atveidot realitāti, taču par šo prātu ir jārūpējas gan ar teologāliem, gan filozofiskiem līdzekļiem. Paldies! Uh Radījumā arī klausītāji, tu klausījies raidījumu filozofijas. Jā, šo, šis nedēļas nobeigumā ir eh, arī brīnišķīgi svēt, kad uh, cildinām, godinām uh, svētos erceņģeļus, Miķeli, Gabrielu un Rafaelu, un atvadāmies droši vien ar nu, tādu lūkšanu vesperu antifonu. Šoreiz Erceņģelim Rafēlam, kurš ir tāds aizgādnis par cilvēku dziedināšanu. Jā, tad pie skaņu pults bija Agita, un uh, Mārai jautājumus uzdevu es Aija. Avotiņa un uh, raidījumu vadīja filozofijas stundu, vadīja filozofe Māra Kielpe. Sveitīgu jums šo pēcpusdienu rādījumu arī Latvija. Tūlīt raidījumā pēc 15 minūtēm būs, uh, ēterā tūlīt būs raidījums pie Golda, ko vada Māra Sadauska, un pulksten sešos raidījums labā ziņas, ko vada priesteris Jānis Meņikaus, un paldies, ka atbalsti mūsu radiostaciju ar savu ziedojumu. misus est angelus rapael ad via mer sara ur cura eus Izskanēja raidījums Filozofijas stunda – gudrības sēdeklis. To vadīja filozofijas doktore Māra Kiope.